мов привиди старовинних замків, інші були поточені гротами і ледве трималися під ударами хвиль, а найбільші нагадували рівні поля засніженої тундри. Гляньте он туди, закричав Естрада, показуючи рукавицею кудись униз. У провалині, в яку кілька днів тому трохи не потрапили Булат і Жак Антуан, чорніли дві рухомі цятки. Айсберг і справді мав у вишки футів 150, а під ним перевальцем ходили пінгвіни. Чому їх тільки два? майнула Булатові, адже пінгвіни живуть колоніями по багато тисяч голів. Людей охопила мисливська лихоманка. Принесіть пістолет. гукнув Раймондо Тура, який щойно підійшов. Там унизу ходить м'ясо. Сьогодні борода заросла Райманові під самі вічі і надавала йому вигляду мешканця кроманьйонських печер. Бракувало тільки кам'яного списа, і тепер він його вимагав. Поцілиш із п'ятдесятиметрової кручі? нервово засміявся Жак Антуан. Була та непокоїла, чому пінгвінів тільки два. Ця обставина могла виявитись фатальною. Він одійшов трохи вбік. Чи не почує гайворонячого лементу пінгвінів? Колонії не було. Двійко чорно-білих птахів наблизились до води. Передній зовсім по качиному вигнав голову і почав одним оком обстежувати хвилі за крижиною. Булат усе збагнув пінгвіни відбились від своєї колонії. Їх переслідував морський леопард. Його кругла спина на мить зблиснула в хвилях. Тоді з'явилася і тупоморда голова. Не варто гайнувати патронів, сказав Булат, коли турбалом приніс пістолет. Ми б однаково не дістали їх, коли б ви навіть улучили. Надвечір знову почався буран який тривав цілу ніч і ранок. Градусник у наметі показував мінус 32, та об 11 годині тиск підвищився до 6 мілібарів і стало тихо-тихо, мов у вісні. І перемерзлі голодні люди почали вилазити з наметів. Лорд закричав джентльмени, подивіться он туди. Який величезний айсберг. відгукнувся Раймон. Блек розглянувся. Попереду синіла чиста ясна вода, між хмарами прозирало сонце. Сьогодні воно світило йому спину, і міріадами голубих іскринок розсипалося на крижаній стіні, що виднілося за їхнім айсбергом. Булат не вірив своїм очам. Нерівно зрізана стіна безкінечною смугою тяглася в обидва боки. Невже то материк? подумав він у голос. Жак Антуан тільки зітхнув. Роль злої провидиці йому й самому набридла. Він боявся виказувати почуття. Схоже, що це материковий бар'єр. Глибинна течія поволі розвертала їх проти сонця, хоч вітру й не було. Жак Антуан тримав у руках компас. Він поклав його на сніг, і всі раптом побачили, що сонце котиться не в лівий бік, як звичайно для південної півкулі, а навпаки, праворуч, неначе вони стояли на березі Сени або Дніпра. Течія розвертала їх проти годинникової стрілки. Але найприкріше було те, що всім почало здаватися ніби смуга голубої води ширшає, і айсберг віддаляється від материка. Це досить швидко підтвердилось. Материковий бар'єр нищав і мов би, танув у ще незаспокоєній воді, а надвечір зовсім щез на нечіткій смузі обрію. Загальний настрій упав до нуля. Після вечері Жак Антуан без жодної причини щепився з брусом. Що ви все жуєте? Чи ви ремигаєте, як баран?